အရာ Ah! กวาหมสามว่จิตสามิเร่งเร่งพาบาหาหรือ อาสังสิมวลลมมาจะมาเทวาตาเปยาขาปร สุเมมีแต่ความหัวจิตควรนามาอุนาโมพทายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราตาติ วิราตาสาวิราอิติโยควรทัสสา กวาโหมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาหาดืออาสังสิมวลมมาจะมาเทวาตาเปยากาปรา มิเองเองอาบาอาหารือ อาสังสิมวลลมอาจมาว่าตัเปยากาปรายันติโอมาจะมาเทวะอภิราภาปวันตุเม พุทธัสสะตวาหมสามวปจิตชามิเร่งเร่งมาบาหาหืออาสังสิมวลลมอาจะมาเทวาตาเปยากาปรายันติโ อิติโยพุทธัสสะมานามะพุทธัสสะตวะหุมสามปจิตชามิเรงเรงมาบาหาหืรืออาสังสิโมลมอาจมาเดวาตาเปยากา ราตาติ วิราตาสาวิราหิติโยควรทัสสะมาอามาควรทัสสะตวาหมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาหาหรืออาสังสิมวลม ဝံသူမေ อิจฉามิเรงเรงอาบาหาหรืออาสังสิมวลมอาจมาเวาตัเปยากาปรายันติอมาจมาเทวะอภิราภาปวันตุเม อามาตุทัสสะกวาหมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาาหืออาสังสิมวมลมอาจะมาเดวาตาเปยาขาปรยันติ ตาสาวิราหิติโยพุทธสสะมานามาพุทธัสสตวาหมสามปจิตฉามิ